Անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս տարի հանրապետությունում համախառն ներքին արդյունքը կազմել է 199.6 միլիարդ դրամ, 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերի 162.8 միլիարդ դրամի դիմաց։ ՀՆԱ-ի իրականաճի տեմպը կազմել է 118.2%, ինդեքս դեֆլյատորը 103.7%, 2021 թվականի համապատասխանաբար 73.6%-ի եւ 102.5%-ի փոխարեն։ Այս տարի տնտեսական աճի բավական բարձր ցուցանիշ է նկատվում, ասում է ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանը։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում որպես կանոն համատությունները կատարվում են նախորդ տարվա համեմատ եւ մենք անցած տարվա բազային տարում, այսինքն 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերին ունեցել ենք տնտեսական անկման բավական բարձր ցուցանիշ 26.4% է եղել նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ անկումը։ Իդեպ ասեմ, որ 20 թվականին էլ ենք ունեցել ունեցել անկման ցուցանիշ 19 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ եւ այս ֆոնին մենք դեռևս հեռու ենք նախապատրաստմյան ժամանակաշրջանի մակրոտնտեսական ցուցանիշների մակարդակից։ Մանուշ Մինասյանը ներկայացնում է տնտեսական աճի ցուցանիշի հիմնական շարժիչները ըստ վիճակագրական տվյալների։ Այսպես 18.2% աճի շուրջ 10.4%-ային կետը ապահովել է արդյունաբերությունը ներառյալ էներգետիկան, 1.9%-ային կետը առևտուրը եւ ծառայությունները, 0 1.9%-ային կետը, գյուղատնտեսությունը 0.7%-ային կետը, շինարարությունը 2.7%-ային կետը, արտադրանքի հարկերը։ Թողարկվել է 78.3 միլիարդ դրամի արդյունաբերական արտադրանք, իրացվել է 72.1 միլիարդ դրամի պատրաստի արտադրանք։ Մանուշ Մինասյանի գնահատմամբ արդյունաբերության ոլորտում հիմնական ցուցանիշները դրական են։ Արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը 2021 թվականի հունվար-սեպտեմբերի համեմատ կազմել է 146.4%, որը ապահովվել է արդյունաբերության հիմնական հատվածներում արձանագրված աճերի հաշվին, մասնավորապես հանքագործության եւ բացահանքերի շահագործման ոլորտում արդյունաբերական արտադրանքի ֆիզիկական ծավալի ինդեքսը կազմել է 196.2%, մշակող արդյունաբերությունում մենք ունենք անկում, ցուցանիշը կազմել է 86.2%, էներգետիկայի ոլորտում այն կազմել է 116.7% եւ ջրամատակարարման գույողու թափոնների հեռացման ոլորտում ցուցանիշը կազմել է 100.4%։ Ընդհանուր առմամբ 9 ամսվա կտրվածքով արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում էական շեղումներ չկա, ինչպես եւ նախկիններում մենք արդյունաբերություն շարունակում ենք մեծ կախվածություն ունենալ հանքագործությունից։ Արդյունաբերական արտադրանքի 59.4 4.6%-ը բաժինային էր հանքագործության եւ բացահանքերի շահագործման ոլորտին, 20.3%-ը մշակող արդյունաբերության մասնաբաժինն է եւ 19.7%-ը դա էներգետիկայի ոլորտի մասնաբաժինն է եւ 0.6%-ը ջրամետակարարման գոյուղու թափոնների կառավարման եւ վերամշակման ոլորտի մասնաբաժինն է։ Գրեթե նույն պատկերն է նաև գյուղատնտեսության ոլորտում արտադրանքի իրական աճ է գրանցվել, ասում է Մանուշ Մինասյանը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այսպիսի ցուցանիշներ չեն եղել։ Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ համադրելի գներով աճել է 18.8%-ով։ Ընդհանուր առմամբ նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ի համեմատ նվազել են խոշոր, մանր եղջիրավորանացումների գլխականակը, թռչունների գլխականակը, աճ ունենք միայն խոզերի գլխականակի առումով մենք իրականացնում ենք նաև արտադրված անասնաբուծական, բուսաբուծական մթերքների ծավալների հաշվառում եւ մսի եւ կաթի արտադրության ծավալները նախորդ տարվա համեմատ աճել են, ձվինը նվազել։ Նախորդ տարվա համեմատ բարձրանկում է գրանցել կապի ոլորտը, նվազելով 25.1%-ով, կապի ոլորտի հասույթի շուրջ 59.5%-ը բաժին է ընկել բջջային կապին։ Հետպատերազմյան ժամանակաշրջանի բոլոր ժամանակահատվածներում աճ է գրանցվել միայն շինարարության ոլորտում՝ 7.1%։ Շինարարության կառուցվածքը ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների նույնն է մնացել, ասում է Մանուշ Մինասյանը մեծ մասնաբաժինը պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող շինարարությունն է 51.3%, 24.4%-ը մարդասիրական օգնության միջոցներով իրականացված շինարարությունն է, հաջորդը կազմակերպությունների մասնաբաժինն է շինարարության կառուցվածքում։ Ըստ վիճակագրական տվյալների հանրապետությունում նկատվել է նաև գնաճ։ Նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակահատվածի համեմատ սպառողական գների ինդեքսը կազմել է 108.5%, այդ թվում բարենային ապրանքներին է։ Բավականին լավ ցուցանիշներ կան արտաքին առևտրում։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը կազմել է 489.4 միլիոն դրամ, ծավալը աճել է 21 անգամ, ընդ որում արտահանումը ավելի շատ է աճել 3 անգամ, իսկ ներմուծումը աճել է 72.1%-ով։ Առևտրի շրջանառությունն աճել է 38.2%-ով, ծառայությունների ընդհանուր ծավալը 8.2%-ով։ Մանուշ Մինասյանն անդրադարձել է նաև տնտեսությունում զբաղվածների միջին ամսական անվանական աշխատավարձին, նշելով, որ այն աճել է 28.7%-ով։ Նկատվում է ոչ պետական հատվածում աշխատավարձը շատ ավելի բարձր է, քան մասնավոր հատվածում։ Տնտեսական ակտիվության մաս են կազմում նաև տնտեսվարող սուբյեկտների գրանցումների աճը։ Հուսադրող եւ լավ ցուցանիշներ կան ժողովրդագրության բնակ ղեկավարում, ասում է Մինասյանը բնական աճի ցուցանիշի, այսինքն ծնվածների մահացածների տարբերությունը 10 անգամից ավել աճել է նախորդ տարվա համեմատ։ Ունենք եւ ծնունդների թվականակի աճ եւ մահերի թվականակի նվազում, արդյունքում տարբերությունը ավելի մեծ է։ Բնակչության կենսունակության գործակիցը դա ծնվածների եւ մահացածների հարաբերակցությունն է։ Կազմել է 175.7%, նախորդ տարվա 105.9%-ի փոխարեն։ Հետաքրքիր է նաեւ սերային հարաբերակցության ցուցանիշը 100 աղջ աղջկա հաշվով ունենք 107 տղա։ Անվանակոչման առումով մեր արցախցիները շարունակում են նախապատվությունը տալ Մանե, Մարիա եւ Եվա անուններով։ Տղաների ցանկը գրեթե ամփոփող է Դավիթ, Տիգրան եւ այս տարի նաեւ Մոնթենե։ Բարբերաբար, ավանդաբար քանի տարի արդեն դիտարկում ենք առաջին երկու հորիզոնականները Գրիգորյան, Սարգսյան ազգանուններն են։ Ամենատարածված ազգանուններն են Արցախում։ Մահերի պատճառական կառուցված տարածքի դիտարկումը խոսում է այն մասին, որ այստեղ էլ պատկերը քիչ է փոխվել, շարունակում է մեծ կշիռ ունենալ 51.7% այրաշրջանառության համակարգի հիվանդություններից։ Մահացության դեպքերն են համեմատաբար բարձրացել է մահերի տարիքը, գնահատմամբ 35.6%-ը ընդհանուր մահերի մեջ մինչև 30 տարեկաններն են կազմել։ Ամուսնացողների տարիքը դարձյալ իմ գնահատմամբ շարունակում է բարձր մնալ աղջիկների համար 25.1, տղաների համար 28.8 Արաչիկայում ազգային վիճակագրական ծառայությունը կազմակերպելու է շնորհանդես կապված աշխատանքի շուկայի հետ, ինչպես նաև զեկույցներ աղքատության ցուցանիշների ու տարհանված ընտանիքների կենսապայմանների մասին։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։